kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gurbin labari na nan dai a cikin littafin nan mai suna waka fuka mun tsaya a inda gogo abin duniya ya dame ta kasancewa ta ga jibi. Na juya mata baya kwata-kwata domin ba abin da yake mata da ba yayi har da kuma da kika zuwa bayan da yake zuwa akai-akai ita kuma suwai hakan take ce domin ta ce gogo kaɗan ta gani wata farin girki ni ma yamsu a da jibril nake cewa sai ku biyo mu Yesu hankuwar suwai ba shi ne abinda mujibu ya kuma da hankalinsa a kai kenan yanzu da watan haihuwar ta ya tsaya ma sai ya koma da kwana ɗakin ta ta soka ba tare da kawar muniba ba ita ma sai bata ce masa komai ba ta tsale shi tun da Hausawa na cewa kowa yi nagari ya yi makanta kuma kowa ya ɓata ya sani kowa ya gyara ma ya sani tana zaune da wani yammaci ta ji dawowarsa sai da ya shiga gurin kawai ba ya duba ta sannan ya wuce ɗakin sa ba tare da ya waye ta ba idan da sabo ta riga ta saba da wannan juyin baya da ya yi mata ta tashi ta mutu ɗakin nasa don ta yi masa sanu da dawowa hakan ce take kasancewa a tsakanin su in ya ga bai nemi inda take ba ita za ta ƙasƙantar da kanta ta bi shi tunda ita ce kasanta, kuma zaman su take yi ba da imani na ta yi mata kenan shi yasa take amfani da ita babban da ke riƙe a hannunta yana ɗan dagara tafiyarsa da ba ta yi ƙari ba har suka isa ɗakin mujibu yawa na ganin babansa ya take hannu ya fara gudu yana faduwa tare da murna zai je gurin babansa ya fasa ya tari yaron ɗauke shi yana cewa my boy tafiya ta tsari wato har da gudu kake ko muni ba ta yi murmushi ta ɗan matsa dab da shi ta ce sanin da dawowa ya ofis ya hanka a daƙilo Masha Ta san ba wata hira za ta biyo bayan hakan ba, da ta jiya za ta bar ɗakin. Sai ta jiya ce, ina son daga yau, ki riƙa yin girki, don sai ya ba za ta iya ba. Sun da san cikin ta tsufa. Muna sa ran haihuwar ta ko yanzu ko anjima. jima. Ta jira tana duban sa sai da mamaki a fuskanta. Tace, amma a gaban ka fa na ce ta kura da yin girki zan dinga yi har Allah ya sauke ta lafiya. sai in bar shi zata ci gaba da yin abinta. Ni to ne lafiya ko kuma ta dauka girkin da mijin zan ansa gaba daya. Wallahi ni ba nufi na kenan ba. Ko yanzu zan yi girki ta ci gaba da kwana a ɗakin ta ni ba ni da matsala ta juya za ta fita ta sake magana ki ga ta muku abin da za ku ci dan ba ta yi jin komai ba ma ta jin daɗi ta ce Allah ya sauke ko mu je bafa ta kamo hannun yaron uban ya dube ta a kai sai ce yace bai ci gaba shi aikin ki da naman ki zan gutsara idan kin bar shi ta dube shi sai ya ce goma salamansa suna hada ido ya sauran ɗauka kansa ita ma ta ɗauki nata kan tare da hadiya kalamun da ta so zarwa ta ja jiki ta bar masa ɗakinsa tun da ranar ita ke yin jinki da hidima koma na gidan amma maganar miji ya kwana a ɗakinsa ko ta kwana ɗakinsa duk ba wannan sai suwai ba wannan karan ma aiki aka yi wa suwai ba da tashi haihuwa ta yi ɗiyarta mace mai tsananin kama da ita haihuwar an kashe kuɗi sosai a asibiti saboda matsala da aka yi ta samu da ke yabon tsuwa nutsuwa ɗinkin ya warke shi ya sa sau biyu yana buɗewa ana sake dinkewa Waya ta yi kusan sati uku sannan aka sallame ta. A lokacin ta na ku ba ta da lafiya. Sai ta gwagwace ta ƙara ta zama da ita a asibitin. Har aka sallame su suka dawo gida. Sai yansu yansu na su ya bace tsayi Akan ya da zuciyar gogo har ta fara ta magana wa Suwaiba haba Suwaiba wani kuma taron suna za a yi har ta ji tausayin mijinki irin waɗannan maƙudan kuɗi da ya kashe a asibiti sannan yanzu a sake kashe wasu a taron da bai zama dole ba haba abin da yin abu da tunani ana tausaya wa abokin zama wannan kalamai sun kula da zuciyar Suwaiba wato ita ga mai ɗa mata sanya ya kasa kuɗinta to wallahi ba ta isa ba kuɗin sai ya fashe su ko tana so ko ba ta so wata dubi ko inda gwaggon take ba sai maganganun sarranta Tafi, kada a yi taron suna ai wallahi sai a yi da shi ne kasa kuɗin da yi kukan ba shi da kuɗi ba aka koyar ya albashi ta a cikin albasa sai a bari ya zo a ga maganar wanda zai ji wan tsohuwa da wani magana kawai ko kin ga tun tun tsufa kina wa mutane sissigi a harka ugu ta tun jira. dama ta lura da take taken suwe ba tsiri ta rage wata rana ta lafi so babban hanci tunda ta riga ta samu miji a hannunta to ta isa ba za ta yi maganin rashin kunyarta ce lallai suwe ba yin siya ya isa yanka tunda kika iya zakarkalewa kina nuna son kunya kan ranki uwar ki ma hajiya hariya za ki iya mata kenan tunda mun dudare mun durana mun samo miki aiki a gurin miji wato za ki juya shi ni na ki juya ne to wallahi ba ki isa ba ni na haifa abina na raina abina na sha wahala da kogwar maya har sai da na ga rayuwarsa ta inganta to ba kuwa zai yi rana tsaka a ce za a wahalar min da shi ba don an ga yana da abin hannunsa suna ne wallahi in ban amince ba ba za a yi shi ba gara ma addini a sanni Zuwa ba ta tanka tankawa gogo ba, amma sai kunkune take yi, tana faɗan bakakin kalamai wanda wasu ma gwaggwan ta ji, amma ganin bane ba ta shigo ɗaki ne, ya hana gogo tankawa. Ita ma so ban ta rage kunkune da take yi, amma da kallon fuskar ta, ta an taɓo ta. Ruwan wankan ya ne, mani ba ta shigo da shi. Ta ɗauko bawan, ta, ta juye shi, sannan ta dubi ta take. Gogo kawo ta in yi mata wankan ya in fitar shi. Ta wani duzo ta fita da mamaki ta ce, "Iya, ki mata wanka kika ce, to ni da ban taba ganin wanda bata taba haihuwa ba, ta wa jariri wanka. Ki bari idan kin aiki naki, sai ki yi abin da kika gaba ma akan naki, amma ki daina irin wannan karambanin da shi shige akan jariran wasu. Gara ki akan naki, in kin samu fa amma. Magana gwagwa ta kona ran mu ni ba, amma sai bata nuna ba. take wani mai babba ma tun yana jariri nake masa shi yasa tace shi din ma ai sai da kwari kike masa kuma lokacin na koma da ku. wannan ma sai su bari sai na koma ba za a yi a gabana ba da mijiji ya dawo sai ba ta sauri ta tare sa aikin sa da maganar yin taron suna ta lallaɓe su har ta amsa kuɗaɗen da za ta yi soyayya da su kana ta dawo ɗakin ta ta jira idanu don ganin yadda za su yi da gaggo Inda sai daga sun gama ya komai tana cikin ɗakin barcinta ta bi shigowar ta falonta inda ta take tana zaune tana jin rashin su har ta koma maganar suna tana nuna masa kada a yi taron suna don zai wahalar da kansa ne banda wahalar kasa kuɗin asibiti da aka yi ta ta ƙara da cewa haka yarinyar nan ta ga alƙalin tana min tsara dan kawai na ce a haƙura da suna tunda ba dole bane kuɗi kan ba an kashe su a asibiti tunda ba haƙo su ake a rami ba su ɗaɗin yanzu sun ba su da tausayi su dai a kashe musu kuɗi tunda ba su san zatin neman su ba to ba za a yi taron ba tunda ba haihuwar fari bane annaba ku al'an ta ƙara magana cikin ba su umarni waɗannan shirin ita ma sai ba a ɗaki shirin ta naɗi sosai don jin amsar da zai ba gwaggo ta amincewa da umarninta ne ko san haka duk da tana da tabbacin ba zai taɓa tsakar maganar da suka riga suka yi ba har ma sun tsaye da matsaya bata kara ba sai ji tai cewa gwaggon. ina ganin gwaggo hakuri ki fi taron sunan nan tunda ta kallafa tana son ta yi maganar kuɗi ki daina damuwa ba ni da matsalar kuɗi don mu fatan an taron lafiya a gama kuma lafiya bazan fitan ɗaya. wanda soyayya ban ta galaba a kanta lalle aikin boka na tasiri akan danta tun daga shi yanzu ko ta ba shi umarni soyayya ban na ba shi nata ya tsallake na gwaggon ya aikata na soyayya ban turka shi yau ba ta ɗebo ruwan dafa kanta dama tsuntsun da ya ja ruwa Shirwa ke yi wa dukan tsiya. An yi taron suna da kasa kuɗi na ban mamaki wanda ba a yi ba a haihuwar babba tun da ragamar gudunmawar tun da ragamar gudanar da komai na taron suna Su bai dankawa sabanin haihuwar babba da ba ce ke jagorantar komai hatta zannuwan da tuya bata sa na fitar suna ɗan tsatsu ne su ba su ne guda biyu dole suna manya sweet guda uku sai sadda da suka sa aiki an jira stomach din su ya yi so matuƙa haka ta dinga shiga fitila tana sauyawa tamkar wata amarya kai da gani dai ta kama miji a hannunta ni ba kuwa ingila ma bai ce ta da ita ba Allah ya sa tana da sababbin dankunanta su ta sa ranar sunan shi yasa babu wanda zai gane ko an yi mata ko ba a yi mata ba ta bangaren Serenius inda su ba ta raba waɗanda ta ga dama su ta ba haka nan ɗan uwa na duku wanda take shiri da su su ta ba duk wanda ba ta shiri da su to ko kallon arziki bai ishe ta ba balle ta shi. wannan iskanci na Suwaiba ya canza da matuka har ta hankula za ta je aikin Suwaibar don ta zuba lilin hana wasu da ta yi ta ba wasu su fatima sun idan ta je hakan kunya so ya ba za ta iya mata shi yasa suka hana ta zuwa har zuwa ta kara da cewa da ta haihuwan ta babba da yake komai na hannun mu ne ba har kowa ya samu wasu ma har da kare wannan karon ko da yake ya danka mata komai ai dole ta rura dan su ina jin ta da aka ce ta bawa matar kawu lawan da za su tafi mutanen sunan fa ba ta yi don wasu bane shi ne yanzu za a zo a wani daddane ka dan jama'a ta kai ba dan jama'ar wasu ba na san in ce in ci mutuncinta gwaggwayin da ya kama yar wulakancin yarinya kawai wato ta samu wuri shine za ta bar sanya ta yadda take so to wallahi zan gyara mata zama adda fadima ta yi murmushi ta ce hmm, habawa kuma da ai za ku gani in dai halin wannan matsatsa yarinya ne dama ku kuke goyon bayanta? sannan ta samu gogona ɗaure mata ƙugu ta yi tsiyarta yadda take so ya samu ni ba za a zo gidan nan ta hana mutum abu balle har ta gaya masa bakar magana ko da ta gogon ma ba tsale ta ta yi ba balle wani banza ni shi ya sa ma ba na shiga sangarta balle ta raina ni wanda ko mijin da ya aje ta da iso ya raina ni ba balle ita ko ba ɗakin sai da tofa bakin A kan irin sarar wani, ya sai ya ban tayi da ni da kafa take baza abin da ta ga dama babu mai yi mata bai ciki gogo dai bata ce ta tabbata ba na a kai ce saboda ita har yanzu bata san ana aibanta so ba ba duk da irin rashin kunya da take zubawa a gidan ta ci ta fiye da muniba duk da cewa kisan da take akan san da mutum ta nuna wa muniba yanzu babu shi amma hakan bai sa ta sassauta mata ba San babu gurin wanda da ke jin daɗi a gidan nan a halin yanzu wata sabuwar sun ta sa ta taso a gidan su ba kuma ita ta kwatar kwambon a hannunta da gwagwatin da ta maida shi a hannun uwarsa ba a cewar gwagwan tunda Muniba ba ta zama kullum tana yawon makaranta to ba zai yiwu ba a dinga barin kulawar yaro a hannun Karima mai renon sa alhalin ga uwarsa a gida don tana takamar an ce an ba ta shi in gaskiya ne ita uwarsa ce kamar yadda take ikrari to ta dinga ta shi a gaba tana zuwa da shi makaranta, in kuwa ba haka ba to dole da ya dawo gurin uwarsa yi ba san bata gaskata zancen gogo zai tabbata ba sai ta dawo makaranta ta iske gwagwa ta sa kare mata ɗebo kayan babbatar da ke ɗakinta da ta yi masa rowa guda na komai nasa da ta dawo ta iske kare na zaune a falonta ta zuba uban tagumi fuskar ta kunshi da damuwa da ta, za ka san wani abu na tashin hankali ya same ta kai tsaye mai bayi ta shiga sai ta fito ne sannan ta lura da halin da nan ke ciki ta kuka da ita take Karimar lafiya na ganki a haka ina babba dan na san in ba dalilin babba ba ba zan ganki a haka ba Karima ta dan goye guntuwar kwallonta da ke idanunta take kazin mu muna zaune a tsakar gida da babba yana tawansa sai wagwata ta zo ta ɗauke shi suka shiga ɗakin mamansa sun daɗe a can ina ta fito ta ce in kwaso masa kayansa da ke ɗakin ki kada in bar kowando in kuma na rage ko ɗaya ne sai ta ci mutunci na shine na kwaso mata duka har da pampas ɗinsa da takalmansa da sababbin kayan da suka siyo masa duk na bata wai daga yau ya koma ɗakin mamansa wallahi ni ban yi masa komai ba nan da na hawaye suka cika idanun mu ni ba sai ta kanta mai tsanani ya kama ta Allah sarki duk da aka rasa haihuwa ake mata wannan wulakancin da nuna iyaka ita ma su ban ai ba rawa ta yi wa Allah ya bata ba ganin damar sa ne tana fatan ita ma ya bata masu albarka sai sauran gwada kwallar da ta ya zo idanunta dan ba ta son ta dinga cewarta ga Allah akan bai ba ta haihuwa ba alhalin ya ba ta wasu ni'imomi masu ɗimbin yawa da muhimmanci a rayuwarta wanda in aka ɗauki guda ɗaya kacal ya fi ni'imar a baka ƴaƴa misali lafiya kaɗai idan Allah ya baka babbar ni'ima ce ta wuce ka sami ɗaya ta kai sun ta ɗaya na yadda ake so a raba ta da yaron alhalin sun yi saƙuwa irin ta ɗa da uwa saƙuwa da idan aka zo za a raba shi da ita hakika an zalunci yaron ita ma an zalunci ta saboda za ta shiga wani hali ko da yake so ake a ga iyakarta to amma za ta bari wanda ya bata kyautar ɗan ya zo ta ga hukuncin da zai yanke ta ba ta cin abincin mu ne ba ta yi saboda rashin babba a tare da ita hakan ne sa ta aza abincin ta haifa ɗakin Suwaiba sallama ta kawai babba ya ji ta taso da gidansa. har yana faɗuwa ya ji tsankaninsa yana faɗin Mamma, dama abin da ya iya faɗi kenan sai wani lokaci yake faɗin baba ta ɗauke shi ta rungume a jikinta wani sanyi ta ziyara ta zuciyarta hakika ƙauna ta jini daban take ita kam tana son a duniyar nan babu ɗan da za ta so ta ƙaunace shi irin babba yi waɗanda za ta haifo ne sai dai tsayayya ta biyo bayan na bankon ta a gaban gogo da ke saka wata fawatar jina kayan sun ta ce sannan ku gogo kun wani lafiya ta amsa a daƙile tamkar mai ciwon hango lafiya lau mani ba ta kai hannu ta sa ta kuma jaririyar tace mu har an yi miki wanka ina kuka ana nan ana yi ko yar gogon har soyaban da ke jefe tana nuna ta kayan sanya jaririya babu wanda ta ce mata takanki ta da bakwa tana cewa bakwa na zauna in goye goggo sarkin sisi yanzu za ka ci gaba ka yarda ba sai da ta a goya ka ta da duk gwan ta ce gogo tun da kin gama shirya ka kawo ta in ta gogo ta kai ta ce a'a ki barta ta kawai ba na son a tare ita a kwasar mata sanyi mura take yi kuma wannan da ake gauran ba da shi a hannun mai aiki yau na amsa su ya dawo hannun uwarsa don ba zai yiwu ba ke ba ta zama sai a bar su hannun wancan ɗan yarinyar da ita ma bata huta a yi nata rainan ba tana jiji a tsakar gida to ba zai yiwu ba ko ta kama su ta rufe shi a ɗaki ita da shi amma wasu masu laifi su sa niyya na dawo da su gurin uwarsa kuma babu wanda ya isa ya karya umarni na ehe maniba idanun da suka da hawaye ta gurfana a gaban gwaggon take ki hakuri gwagwadin girman Allah in dai wannan shine dalilin amsar rukun bauka a hannuna to zan dinga goya shi ina tafiya da shi makarantar tunda ma na kusa gama karatu gwagwata ta baki tace ai ko ba su zuwa karatun zaki saboda rukun babba ya dawo hannunki ba zai dawo ba in fitsari banza ne ka za ta yi mana in haihuwar a sama ake samun ta ki je ki haifi ki sai ki mallaka abinci ba ki mallaka na wasu ba ina taɓa ganin inda aka yi haka Gurarin mu ne ba duk sai suka saki tana durƙusa gaban goggon ta kasa cewa. saboda kalamanta sun saki zuciyarta shi nan, ta san tun da goggo ta raba ta da buffa sai zancen ya kare mutum bai iso ya ce zai dawo mata da yaron ba amma duk da haka za ta kwantar da kai ta kai masa kotanta ko Allah zai sa shi ya yi nasarar canza ra'ayin gaggon Inda shi ne ya ba ta kyautar yaron ta tana taron kwalla tungume da babban za ta bar ɗakin gwaggo ta dube da tace a gaske kada ki tafi da shi ya zo ya hana mu bacci an jima duk da yanzu ma ganin ki da yayi ba za mu iya tsayar da kukan da zai yi ba idan kika tafi ni ma rasa jarabar da kika ɗora wa yaron nan da har baya kaunar kowa sai ce uwar ma ta zukunna ta haife shi baya kaunar zama da ita balle mu wallahi ki ji tsoron Allah ba ta ce wallahi ni ban taba ba shi wani mugun abu don ya manta da wani ba balle in ba shi ya guji uwar da ta haife shi kan da nake masa na jini ne kuma na tsakani da Allah ni ko ne riba da zan samu idan na raba da da uwarsa ai da in zama sirrin haka gara Allah ya ɗauke ni awu to na kuma haka haka ni na nan da ban tashi tsaye ba ai da tuni sai raba ni da nawa dan sai Allah ya sa kurwata ta fita kusa da uwarki to jika na ya fi karfin ku kamar yadda na fi karfin ku mani ba ta kai iya wuya da wannan irin muggan kalamai da gogo take dora mata ita da uwarta kada bin yin asiri wanda a rayuwarta ya taba jin ko sanin inyarta na yawan asiri ba amma kullum gogo sai ta jefe ta da mummuna kalmar nan ta yin asiri bata san lokacin da bakin shi ya furta kalmomi masu zafi wa gogon ba gogo masu tattara baki da ɗan haki. suna nan tare da ke amma ni ba na fatan in raba ki da ɗanki da ban yi gadon yin hakan ba da in ga ranar gara Allah ya ɗauki rayuwata in in haɗu da shi salon alon ban ɗauki haƙƙin kowa ba ita kanta muni ba Ba ta san lokacin da bakin ta ya iya furta waɗannan kalamai ba kuma tana faɗan su ta juya ta fitowarta tana jin gwaggwana cewa ya wasu ake mata ƙafa tun da bakin suka haifar mata shi ba ai shi sa ma Allah bai ba ki haihuwan ba na wani ma kin mallake suna iko a kanta ina da naki da kika haifa wallahi ko kin tafi da shi zan zo in ɗauko shi tunda ɗakin naki ba ba kona bane da dare mutum ya dawo ni ba baka kare shi da maganar ba sai da ya daɗe dawowa don a tunaninta babba za ta yi masa magana sai ta ga alamun ba ta yi masa ba shine ta same ta a ɗakinsa tunda yanzu ba ta taɓa zuwa ɗakin nasa ba a dalilin ya ba mata dokar in ba wani abu za ta kai masa ba ko za ta amsa ko wata magana ta dan saurara masa da biyar su dakin sa in yana bukatar ganin ta shi da kansa zai zo hakan suka zaune kuma tun daga lokacin bai biyo ta dakin sa ba balle ya zo sai ta zuba masa ido kawai tare da addu'a Allah ya iyakanta wannan matsala da take fuskanta yana da na bisa kujera mai zaman mutum uku wato ta yi suka sai sallama ya amsa mata da kyar kallo ɗaya ya yi mata ta ɗauke idanunsa bata damu da hakan da yayi ba domin idan da sabo ita kan haka ta saba da irin wannan kodin kula na mijinta a gare ta ta nemi jefansa ta zauna tare da yi masa sani da hutawa ya amsa a dakile hankalinsa na kan dalilin da yake nazari ta ɗan dubai shi ta ce nisan bai har yau mun tsadin kenan na fasa gano laifin da na yi maka tunda a kullum idan na tambaye ka sai ka ce ban yi maka komai ba shin an taɓa nuna mutum halin ko kula alhalin da yi laifi ba wallahi ban jin daɗin irin wannan zaman da muke yi na fi sabawa da zaman auren rayuwar mu ta baya cikin so da ƙaunar juna da kulawa da kirewar juna ka tausaya mu tsara ne na fita hayyacina duk a dalilin jiya min, bayan da kai shin ga wannan zargi da matsalar da ta kunno a tsakaninmu ko kuwa da yanayin zaman mu da gogo? na rasa mai gogo goggo a duniyar nan ta tsane ni kamtar ni ba jinin ta bace ta fi son soya ba da ni alhalin ni ce dolen ta duk ya kunyar da soya ta take yi mata amma ba ta gani kuma rada titi ta take yi a kai kaina kuma hakan bai sa na daina yin mata biyayya ba sannan yanzu ban san me nayi mata ba ina makaranta yi mata hado kayan a daki na wai ta mai da rukun ta hannun uwarsa tunda ni ba zama nake ba sai dai in bai shi gurin ɗan aiki a halin koda kan haka ake yi tunda ko muna gida daga nisan ita kariman ta fi yarda da ni. da san duk ba a ga da matsala ba tun yanzu da ake raba ni da shi alƙawari ne ka riga kai cewa ka ban buffa saboda haka ina roƙonka da ka dawo min da shi na yi mugun sabo da yaron don da ba zan iya rabuwa da shi ba ka fi kowa sanin Sakuwarmu mun girman Allah ka tausaya mu tun da kake magana ta sai dube ta ba hasara ta kai aya a nan ne ta daga idanu daga jaridar da yake dubawa sai dube ta yace duk na ji bayanin ki yanzu kun kawo karan gwagwani akan ta miki ba daidai ba ko ne sai karin gudu da kai ce. ni ba kawo ta da kawo maka ba ina dai roƙon ka arziki ne ka sa baki a dawo da baffa wallahi yaron shi ne farin cikin rayuwata a halin yanzu yana dade mu cewa suna sa na cikin nishaɗi da farin ciki wajen su tare da ni sai jefa na cikin kunshi da rashin walwala wallahi zan iya kamuwa da ciwo dalilin rashin sa kusa da ni cikin maganganunta yalma tana cikin matsanancin kunshi saboda halayyar da suka shiga a zamantakewar aurensu wanda su da san me ya same su ba kar ya zuba ta cikin zuciyarsa ko kallon ta yi sai ya zuba tun ciki ya taso ya tokare masa a ƙahon zuciya idan ta matso kusa da shi kuma sai ya ji tamkar ya hankaɗe ta ko ya sake ta saboda tsanarsa da yake ji balle kuma a zaga sauran wasu abubuwan na zamantakewar aure Su da zunta a matsayin matar shi soyayya ke kadai take tunanin matar shi ta haihu yanzu ya jin ko akwai wata mumiba a gidan Su da ya san matar ɗaya ce wato soyayya ba shi kan rasa dalilin takamaiman abin da ke nufi yawo a kwakwalwa ko da yake ya tabbata ko da yake ya taɓa gaya wani aminansa a gurin aiki ko ya ce da ya dage da sallar dare yana kuma addu'a da saraka insha Allah kullun da kuke tare da zuciyarsa zai warware to amma matsalar da yake fuskanta ba ya iya tashi cikin dare sai kiyamul layli lalle addu'a azumin da na suna da suke yi na litinin da alhamis ya dole ne dama mun da ke tunatar da shi sarrafa ma idan zai bayar sai ji zuciya tana hana shi dukan yana cikin tasku da kuma sanar da zai yi ba mun yi ba ta masa tunani da cewa don Allah kai wani abu akan al'amari na ka tausaya min ka san ni abin a tausaya min ce yace su kenan ta suka zan fara dinga da zan yi zan nemi su sanin da jikinta a sanye ta tuna da ɗakin su shine makwancin ta amma yanzu da aka shiga tsakanin su har umarni yake mata da ta bar masa ɗakin ta tana isa ɗakin ta duke da ta sa hakurin rashin bakwa, ga uwa uwa kasan mai gayya mai aikin abin bakwa. wanda idan ɗaya baya tare da ita za ta kasance da motsin ɗaya a kusa da ita ko ma su kasance su uku a tare sai za su ita kaɗai a ɗakin ta yanzu shi kenan haka za ta rayu ita ɗaya babu mai ɗaya. gode mata cewa wani babin kuka ta bude wanda ta da dare nisa sannan ta kura a dalilin matalancin ciwon kai da zazzabi da ta kai mata rubdugu suka rufe ta duk da haka ba ta iya kwanciya ba sai ta gabatar da sallar nasira ta yi addu'o'i sannan ta samu da mutakanta kwanta lokacin uku da minti biyar na dare da dukkan alamu kwana bakwai yana masa kuka don kuwa tun da ta shi sallar subahi take jin kukansa har sai sallah tana zaune tana lazimi ta daina jin kukansa ba yadda da ta koma yi mata zafi don ba ta son ko yaya ne ta ji kukan yaron ta ta ji kukan nasa yana ta sussukan ranta tana jin lokacin da mutum ya dawo daga masallaci ta shiga ɗakin cewa ba zo da goggo ya amsa yaron ta fito zuwa ɗakinsa tabbas ta san kukan da yaron yake na rashin ganin a kusa da shi ne musamman irin gatar da take yi wa yaron idan ya tashi daga barci wanka take fara yi masa ta wanke masa baki yan ta saka masa mai ta sa masa kaya to za ta haɗa masa lafiyayyen ci ya sa yana gamawa za ta goya shi ta soma ayyukan da ke gabanta duk abin da za ta yi yana bayanta da har mamansa ta haihu bai cika shekaru biyu ba kenan bai wuce a goya shi ba ta san kukan da yake yi bai wuce na yamma da na goyo ba tunda daga gaggon har ba babu mai goya shi lalle su ya bada aka yi mata aiki jaririyar ta ma sai yawa gwace goya ta ka saƙon jin kukan nasa ta yi ta tashi ta yada hijabin da ke sallah ta mutu ɗakin mutum a falon ta ta iske su tsaye suna ta kafa da marwa da babba a kafadarsa suna lallafinsa. ta isa gare shi ta so magaisar da mijin har babba na jin ya yi saurin ɗago kansa daga kafadar baban nasa ya dubi inda ya ji manyan nasa yana ganin ta ta sake saka ihu ta so mazamewa daga jikin mijin tana nuka mata hannu don ta ɗauke shi ba ta yi kinkiri ba sai sauran amsansu tana cewa mai bai yi haƙuri ban ko ina ba ina nan tare da kai har abada babu mai iya raba mu sai Allah yaron ya kwantar da kansa a kafadarta yana ta ajiyar zuciya ta dubi mijin tana cewa gaskiya an ɗauki alhakin mu ni da yaron nan kamar yadda na kwana ban yi bacci ba saboda kewarsa shima ina yana jin kukansa dan kwana yana kuka kuma na fara gani na tare da shi ne yasa su kwana kuka gaskiya ta yi wani abu akan al'amarin nan duk da an yi ne dan a saka ni cikin kunci da batun ciki a dalilin Allah bai bani haihuwa ba alhalin ba laifi na yi masa ya hana ni ba jarabawa ce yake yi mini in ba a tausaya mini ba ai ba za a kunta ta mini ba ya duba ta fuskar ta daure ya ce ba ta wuce gayawa ta saka ki cikin kunci da bacin rai idan ba za ki girma mata a matsayin uwar mijinki ba ai ta girma mata a matsayin yayar mahaifinki to mai sauraro na domin ne banan duniya ta yi mata gaji samu jibi baya fulata kuma an kwace bafu a hannunsa kasancewar ana so a ga tashi da cikin kunci ba miji ba yaro ga uwar miji ma ba san take ba a cikin lissafin nan mai suna wata kusa ni ma yamsa yudu na nake cewa waje da labari Thank you. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.